Na stoisku firmy Hodowla Roślin Smolice spotykamy przedstawiciela firmy Kle Agro, pana Jarosława Żurka. Pan Jarosław Żurek, mieszkaniec Moraw, odwiedza polskie stoiska firm nasiennych. Co pana sprowadziło tutaj na te targi? Dzień dobry. E, w Kielcach na targach mamy dużo spotkań z firmami, z którymi kooperujemy i zastępujemy. Mamy nasza firma Kleagro z Olomuca. Eh, má zastoupení firmy eh, Hodovlí rostlin Smolice, Hodovlí rostlin Střelce, poznaňské Hodovlí rostlin i malopolské Hodovlí z Krakova reprezentujeme odmiany zbůž, odmiany strončkův, zbůž jsou to pšenice, pšenice tvrdé, žita bojka, ovsi nage, ovsi zvyklé, strončky, strončkové od grochův, bělých přes pelušky, voncolisté, Eh, lubiny, eh, lubiny eh, vanskoliste, gorčice ale prosa, Gríky i celý asortiment rošlin obok kukuridzi i řepáků. Já. wyjeżdżałem wczesną wiosną na targi Agrotech, które odbywają się co roku w Brnie. E, pan natomiast jest na Agrotechu, który odbywa się co roku w Kielcach. Jak pan ocenia te targi kieleckie w porównaniu do Agrotechu, który e, no, ma pan możliwość uczestniczyć na przykład w Brnie na targach o tej samej nazwie? Tutaj w Kielcach jest więcej ludzi, więcej rolników, tak w Polsce więcej rolników niż na Czechach. Na Czechach jest kolem 100 tysięcy, 120 tysięcy rolników, w Polsce obok więcej, okrotnie więcej. E, myślę, że uczas jest przepiękna, targi przepiękne, dużo, wystaw, dużo, dużo wystawców, e, dużo interesów, dużo nowych rzeczy, także e, mamy nowe układy, nowe, nowe spotkania, nowe odmiany. Cieszymy się na dobrą współpracę tutaj z firmami i mamy nowe gatunki odmian, które będziemy produkować na Czechach i reprezentować, siać i dawać na czeski rynek. A jaka jest sytuacja w tej chwili na rynku rolniczym w Czechach? No, sytuacja myślę, że dobra, że tam e, to zbóża ceny szli do góry, to jest dane z ceną dolaru i resztę te ostatnie rzeczy, jeśli to e, U nás se robí málo želeniny, málo ovoců, vy to všechno se čonga spozad hranice, to škoda, že na Čechách je taká malá nízká produkcia. Malá produkcia bydla, to značí, že převážně ty zbožia i grochy, ty řeči do páše převážně jedou pozad granice. nemá to čemu dát, i je z greeninga, my produkujeme pelušky, grochy, vyvážeme za granice, poněvadž to nemáme čemu skrmit. Czy, czy, jest Pan zadowolony ze współpracy z polskimi firmami nasiennymi, które Pan odwiedza i z którymi Pan zawiera, e, no, przypuszczalnie, dobre kontrakty? Tak, można powiedzieć tak, że do Polski jeździmy 23 lat i kooperacja jest rok od roku większa. Reprezentujemy dużo polskich odmian, mamy zarejestrowane, prawnie ochronione i współpraca się rozwija rok od roku więcej i więcej. W czym się Państwo specjalizujecie? Jakie uprawy dominują? Grochy, peluszki, wiki, prosa, siemielniane, e, lubiny, żyto, bojko, e, twarde pszenice durum, owsy nagie, owsy zwykle. Takové ty, i ciągamy te towary na czeski rynek i mamy tutaj wyłączne zastąpienia tych odmian. Czy poza targami w Kielcach uczestniczy Pan jeszcze w jakichś innych polskich targach? My mamy jeszcze, jeździmy na targi do Bednarów, na Polagrę, na, na, potem na dni pola, co organizują tutaj te polskie hodowli roślin. Także mamy dobre układy z polskimi firmami, współpraca się rozwija.